Pe pământul României, într-o casă de creștini, un copil făcea Mariei dulci și calde rugăciuni. Ieremia sfânt în ceruri, pe pământ ai fost o sfânt, Mijlocește-a noastră cereri sus la Domnul cel preasfânt.